Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը խախտել է 8 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 60 կրակոց։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը սահմանդրության հանրակրվեի մասին իրազեկման միջոցառումների շրջանակում հանդիպել է Հադրուտ քաղաքի եւ շրջակա գյուղերի հասարակության հետ։ ԼՂ արդարադատության նախարարն այսօր Մամլո ասուլիսում ամփոփել է գերատեսչության անցյալ տարվա գործունեությունը։ Օրերս բարեգործական առաքելությամբ Արցախում էր գտնվում Գերմանիայի Բադեն-Վյուրթեմբերգ երկրամասի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրատուր Քահանասարդարյանը։ Ռուսաստանի հայազգի գործարարներն ընդունել են հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ նախաձեռնություններին եւ բիզնես ծրագրերին մասնակցելու մասին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը իրադրությունը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հանգիստ է եղել։ Հակառակորդ հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ընդհանուր առմամբ 8 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 60 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը առանց պատասխան գործողությունների դիմելու շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Այսօր հիշատակի օրը Շուշիի շրջանի Խարինտայ գյուղում նշվեց գյուղի հերոսամարտի 25-րդ տարեդարձը։ Ամեն տարի այսօր հավաքվում են քարին տաքսիները, շրջակա գյուղերի բնակիչները, հարգանքի турք մատուցելու Արցախյան գոյամարտի հերոսամարտերից մեկում Քարին տակի 1992 թվականի հունվարի 26-ի ճակատամարտում մարտիրոսված քաջերի հիշատակին։ Այդ օրն ադրբեջանական բանակի շուրջ 200 ասկեր էր սպանվել Արյունոտ ձորում։ Ավաղ այդ օրը զարգվեցին նաև գյուղի 21 պաշտպաններ։ Հերոսամարտի 25-րդ ամյակին նվիրված միջոցառումներն այսօր սկսվեցին Բերթա քաղաքից։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպել է երիտասարդական քայլարշավ։ Արշավի մասնակիցները Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում մոմավառության ծես կատարելուց հետո շարժվեցին դեպի Խարինտակ գյուղ մասնակցելու հուշ ցերեկույթին։ Հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախյան գոյամարտում նահատակվածների հիշատակին գյուղում կառուցված հուշահամալիրում կայացած հանդիսավոր միջոցառմանը ներկային ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ, բարձրաստիճան սպաներ, ազատամարտիկներ։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին հատակների հիշատակը։ Այնուհետև Խարինտակի երեսամարտի մասին ելույթ ունեցավ գյուղական համայնքի ղեկավար Մղիթար Արուշանյանը։ 40 տարի է մեզ բաժանում այն պատմական օրից, երբ տեղի ունեցավ Քարինտակ գյուղի հերոսամարտը։ Այսօր տոնում ենք մեր արժանապատիվ հաղթանակի հոբելյանը։ Հպարտության զգացմամբ շնորհավորում եմ բոլորիդ Քարինտակի հերոսամարտի 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այսօր հենց հիմա մեր կողքին կանգնած են մարդիկ, ովքեր այդ հերոսական օրերի խոցում վկան են։ Նայեք նրանց արդեն ճերմակած մազերով նախկին ազգամարտիկներին, ովքեր պատրաստ են հանուն հայրենապրկության դարձյալ ձենքը ձեր դառնելու։ Քարինտակցիները ըստ բանախոսի զենքի զնամթերքի պակասը լրացնում են յուղի մատուցներում սպանված ասկյարների զենքի հաշվին։ Այդ օրը յուղի պաշտպաններին օգնության են հասել հարևան բնակավայրերի ջոկատները։ Տշնամին խոճապար ետ են հանջել մարտադաշտում թողնելով մեծ թվով սպանվածներ, ահագին զենք ու զինամթերք։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին հայմիջական ղեկավարությամբ մշակվեց մարտական գործողությունների պլան, համաձայն որի հաշվար ժամերի ընթացքում գայթակնային հարձակումով կհայատապի Խարինտակը եւ Շնամին դուրս կգա Ստեփանակերտը Մարտունի եւ Հադրութի շրջանների հետ կապող ճանապարհ հատվածը։ Հակառակորդը արձակման նետեց միջև ատամների զինված երկու կանոնավոր գումարտակ։ Իսկ թուրքական ամբոխը արդեն տոնելով ջուրայինների իբր կայծակնային հաղթանակը դաստան կոչվող տեղամասում սպասում էր ավերելու եւ ավարելու գյուղը։ Քարին տակի վրա ադրբեջանական հարձակումն անսպասելի էր այնքանով, որքանով որ ճշնամին մոտ էր եւ անթաց զգացնել էր տալիս իր ներկայությունը։ Բայց այդքանով հանդերձ Քարինտակցին համառորեն տոկում էր, չմոռանալով անգամ գիշերները մշակել իր հողն ու այգին, սակայն զենքը երբեք վայր չդնելով։ Մեր ժողովրդի բոլոր սերունդներին բաժին է հասել սերունդերին պաշտպանելու օրույն տեսակ։ Իր խոսքում ասաց ԼՂ պաշտպանության բանակի սպա Մղթար Հովանիսյանը։ Պատմության դժբախտի բերումով մեզ բաժին են հասել անբարիշ հարևաններ եւ իր տան օջախի պատելով բարգելու համար հայս դիպաճ է եղել զենք վերցնել։ Այդպես է նաեւ 25 տարած հենց այս օրը։ Պաշտպանարի տակ ծվարած այս չկնահ ոլորանը պատկով կատարեց երբ չդրված քննիրը։ Հուշ սերեկույթին իր սրտի խոսն ասաց զոհված ազատամարտիկի դուստր Մանուշ Պետրոսյանը։ 1952-ի այսօրը ես եւ իմ շատ հաստատակիցներ առաջին անգամ գուցե ոչ այնքան դիտակցաբար զգացին քանքանատի դեսլանցն ու հանդարնալի խորհրդությանը։ Դեկլարանում եմ բարերով նկարագրել տեսածս, կյանքի եւ մահվան խաչմերուկում ապրած ռոպեն ու ժամը։ Հայրենիքը բարձր է գնահատել քարինտակցիների սխրանքը։ Նրանցից 7 հոգի արժանացել է մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանի շքանշանների, տասնյակ ազատամարտիկներ, մարտական տարբեր մեդալների։ Միջոցառման հրապարակվեց համայնքի ղեկավարի որոշումը գյուղում բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու համար Մոսկվա բնակ համագյուղացի Արտուր Հովանեսյանին Շուշիի շրջանի Խարինտակ գյուղի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու մասին։ ԼՂ պաշտպանության նախարարի եւ Արցախի ազատամարտիկների միության հրամանագրերով մի խումբ ազատամարտիկներ ապարգևատրվեցին պատվոգրերով, թանկարժեք նվերներով։ Միջոցառմանը երաշտական ծրագրով հանդես եկավ ԼՂ պաշտպանության բանակի ասպետ համույթը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լղազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը սահմանադրության հանրակրվեի մասին իրազեկման միջոցառումների շրջանակում 3 հանդիպել է Հադրուտ քաղաքի եւ շրջակա գյուղերի հասարակության հետ։ Հանդիպումը կայացել է Հադրութի մշակույթի տանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ըստ բանախոսի նոր համանadrության նախագիծը արժանացել է խորհրդարանի հավանությանը, հայտնի է նաև հանրակրվեի անցկացման օրը փետրվարի 20-ը։ Միջև քարոզարշավի սկսելը ազատ հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունները Հրճակագրեր են ստորագրել Քարոզարշավի շրջանակներում միավորվել միջտաբուն եւ համատեղ իրականացնել Քարոզարշավը։ Աշոտ Ղուլյանը նաեւ կանգ առավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության անցած 25 տարիներին կատարած աշխատանքների վրա։ Նա մանրամասը ներկայացրեց ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական այն ձեռքբերումները, որոնք տեղ են գտել հանրապետությունում։ Այնուհետև խոսեց առաջին համանadrության դերի նրա անհրաժեշտության մասին։ Ըստ այս համանդրության հանրապետությունում ստեղծվել են կառավարման համակարգի բոլոր ինստիտուտները, որոնք հնարավորություն են տվել Արցախում լուծելու մի շարք խնդիրներ, ինչպես պաշտպանական, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախության ճանաչման բնակավարներում։ Բանախոսը պարզաբանումներ տվեց նոր համանդրության ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահը մանրամասը ներկայացրեց նոր համանդրության բոլոր հոդվածները եւ ներկա պայմաններում նախագահական կառավարման անհրաժեշտությունը։ Դիմելով ներկաներին Աշոտ Ղուլյանը հույս հայտնեց, որ այս հանդիպումից հետո Հադրորդի շրջանի ամբողջ բնակչությունը կուսաբերի ակտիվություն, ինչպես միշտ եղել առաջնագույնը այս անգամ էլ եւս կմասնակցի համանդրական բարեփոխումների նախագծի հանրակրվեին եւ կասի իր այոն գիտակցելով որ նա համանդրության ընդունումը կարևոր պայման կդառնա Արցախի զարգացման եւ անկախության ճանաչման համար Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը, մամլո ասուլիսում ամփոփելով գերատեսչության գործնեությունը 2016 թվականին, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ Նախարարը նախ անդրադարձավ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եւ նոտարիատի ոլորտին։ Այսօր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով, ինչը լայն հնարավորություն է տալիս, որ เป զի քաղաքացիները կարողանան անմիջապես տանան իրենց հուզող հարցերը եւս մի նորություն քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնից։ Այսօր մեր քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման արխիվը անցել է մի կարևոր աշխատանքի, դա թվայնացումն է։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք ունենք, բոլոր ակտերը պետք է թվայնացնեն ու դա հնարավորություն կտա ավելի բեկար ժամանակահատվածում պատասխանել քաղաքացիներին եւ իրենց ուզող հարցերը միանգամից կարողանան ստանալ պատասխան։ 2016 թվականին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնի կողմից կատարվել են 5022 ակտային գրանցումներ, այդ թվում 2478 ակտերը վերաբերում էին ծննդյան, 2222-ը մահվան, 934-ը ամուսնության եւ 168-ը ամուսնանոցության գրանցումների բոլոր մեր գարանցումները, որը կատարվում են գործակալության կողմից, ընդհանուր բազայում է գարանցում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ գործող բազայում եւ շատ հեշտ է լինում, ասենք, կրկնվող այդ անվանումները կրկնվող իրավաբանականացին կամ անհաձեռներեցների կանոնադրություններում համապատասխան փոփոխություններ եւ կատարում է եւ դա պետք է ասել ինքնաշխատ աշխատանքի Դատական ակտերի հարգադիր կատարման ծառայության կողմից բռնագանձման է ենթարկվել 1 միլիարդ 17 միլիոն դրամ։ Սա 250 միլիոն դրամով ավել է, քան 2015 թվականին։ Հիմնական այդ գումարները բաշխվել են հետևյալ կերպ. պետության օգտին 68 միլիոն դրամ, ֆիզիկական անձանց օգտին 87 միլիոն դրամ, իրավաբանական անձանց օգտին 861 միլիոն դրամ։ Շեբեռնագանձված գումարի չափը կազմում է 1 միլիարդ 936 միլիոն դրամ, ասինքն աշխատանքները դեռ պետք է կատարվեն, բայց դա կապված է նաև այդ անվճարանակության, այդ պարտադերերը հնարավորություն չունեն, ասենք վճարել կամ սնանկ են ճանաչվել։ Դատական փորձակնությունների լաբորատորիայի կողմից 2016 թվականին կատարվել է մեծածավալ աշխատանք։ Արարա Դանիելյանի խոսքով 20 տարուց ավել է, ինչ այդ լաբորատորիան այդչափ աշխատանք չի կատարել, մասնավորապես դա կապված այդ ապրիլյան դեպքերի հետ բազմաթիվ այդ շինություններ, շենքեր հռոմբակոծությունների պատերազմական գործողությունների արդյունքում եւ ավերվել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փորձակնությունների ազգային բյուրոյի եւ արտարադարձության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի մասնագետների հետ համատեղ կատարել են բազմաթիվ փորձակնություններ։ Գերատեսչության գործունեությունն ամփոփելուց հետո նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Օրերս բարեգործական առաքելությամբ Արցախում էր գտնվում Գերմանիայի Բադեն-Վյուրթեմբերգ երկրամասի հայ համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրատուր Քահանա Սարդարյանը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Երկրամասի հայ եկեղեցական թեմը, որի հոգևոր հովիվն է Տեր Տիրադուր Քահանա Սարդարյանը, ընդամենը 25 տարեկան է։ Տեր Տիրադուր Քահանայի խոսքով հայրաքելական եկեղեցու շուրջ համախմբված համայնքն ապրում է հայրենիքի հոգսերով։ Հայրենիքին ուղված համայնքի առաջին օգնությունը ապրիլին էր գումարի տեսքով, որը փոխանցվել էր կառավարության հատուկ հաշվեհամարին։ Այս անգամ Քահանան Արցախ է բերել մարդասիրական օգնություն վերելույն քակուստներ, մակարոնեղեն, առաջին ռեժիսորցան իրեր, որպեսի բաժանենք սահմանամերձ գյուղերում բնակիչներին, ովքեր որ դրա կարիքն ունեն։ Զրուցակցից հաղորդմամբ մտահղացումը կենքի է կոչվել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, ինչ ես դու անում Ղարաբաղի համար ծրագրի շրջանակներում եւ անպայման շարունակություն կունենա։ Քահանայի այցելության գլխավոր նպատակն էլ հենց այնն է, որ մոտիկից ճանոթանա Արցախցու խնդիրներին ավելի նպատակային ծրագրերի մշակման համար։ Այցի շրջանակներում նա հանդիպում է ունեցել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարների հետ քննարկել հետագա անելիքները։ Մենք շատ կարևոր եւ կարծում եմ որ ապագայում պատրաստ հանդիպումներ ունեցանք մշակույթի նախարարի հետ, որի հետ պայմանավորվեցինք, որ մեր համայնքում հոկտեմբեր ամիսներին տեղի ունեցող հայ մշակույթի օրերին Շտուտգարտում մեկ օրը պիտի հատկացնենք Արցախին եւ այդ միջոցառումների շրջանակներում խոսենք թե արդի խնդիրների մասին, թե մշակութային ծրագրերը ներկայացնենք այստեղի արվեստագետներին, այստեղի մշակույթ ներկայացնենք Գերմանիա հանրությանը եւ ինչու ոչ նաեւ Գերմանիայից արվեստագետներ, երաժիշտների հրավիրենք Արցախ։ Սոցիալ-նախարարի հետ ունեցանք շատ հետաքրքիր հանդիպում եւ զրուցեցինք արտահանտիրների մասին։ Որոշ գաղափարներ նաեւ հոսպիտի, որպեսի այն հիվանդները, որոնք երկարատև բուժման կարիք ունեն, նրանք ովքեր որ մահամերց վիճակում են գտնվում, կարողանանք իրենց համատեղուժերով հոգատարությամբ օգնել թե ընտանիքներին, թե հիվանդներին։ Տեր Տիրատուրն առաջին անգամ էր Արցախում, անչափ ողջավորված էր ու հուզված։ Մեզ համար մեծ պատիվ է այստեղի գտնվելը եւ մենք պիտի փոխանցենք նաև մեր համայնքում քաջ արցախցիների առօրյան, եթե հայությունը երեք մասից է կազմված Սուրբ Երրորդության նման դուք երևի ամենակարևորն եք եւ ձեզանով ենք մենք բարձնում, ձեզանով նաև Սփյուռքում ամրապնդվում, որպես կարողանանք շարունակել մեր ծառայությունը։ Քահանան հույս հայտնեց, որ այցելության ընթացքում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները շուտով կյանքի կգոչվեն։ Այդ ծրագրերը նրա արտահայտությամբ պետք են ոչ միայն գուցեև ոչ այնքան հայրենիքին, որքան սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունում պաշտոնական այցով գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է գործարար համայնքի հայազգի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 100-օրյա գործնեության ամփոփումը, ինչպես նաև իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը, հատկանշելով ներդրումային միջավայրի բարելավման նողված կոնկրետ քայլեր։ Վարչապետն ընդգծել է, որ թե արտաքին թե ներքին ներդրողների համար կառավարությունը կապահովի թափանցիկ, հավասար մրցակցային պայմաններ Հայաստան օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու նպատակով։ Միաժամանակ գործարար համայնքին են ներկայացվել մի շարք ներդրումային ծրագրերի առաջարկություններ, որոնք ուղղված են տնտեսության առաջնային ոլորտների զարգացմանը։ Հանդիպման արդյունքում Ռուսաստանաբնակ 3 տասնյակից ավելի հայազգի գործարարներ հայտարարություն են ընդունել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ նախաձեռնություններին եւ բիզնես ծրագրերին մասնակցելու վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հունվարի 25-ին Փարիզում հանդիպել է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միկայել Ժանի հետ։ Այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի վարչությունից հավելելով. Հանդիպումը, որին մասնակցում էին Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գործադիր տնօրենը եւ քարտուղարության գլխավոր պատասխանատուները, նվիրված էր 2018 թվականին Հայաստանում կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկին։ Էդվարդ Նալբանդյանը Միքայել Ժանին տեղեկացրեց, որ Հայաստանում ամենայն պատասխանատվությամբ են մոտենում ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը հյուրընկալելու նախաձեռնությանը եւ այդ հարցը ներառված էր դեկտեմբերին կայացած Հայաստանի Հանրապետության նախագահային կից ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգում, որի արդյունքներով պետության ղեկավարը հանձնարարեց ստեղծել գագաթաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Զրուցակիցները քննարկեցին գագաթաժողովի անցկացման հնարավոր ժամկետները, Հանգամանալից անդրադարձ կատարեցին գագաթաժողովի բովանդակային եւ կազմակերպչական բազմաթիվ հարցերի։ Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հունվարյան նստաշրջանի հունվարի 25-ի լիագումար նիստի աշխատանքները վարել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ, վեհաժողովի փոխնախագահ, հայկական պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը։ Դա արդեն երկրորդ անգամն է, ինչ վեհաժողովի աշխատանքները նախագահում է Հերմինե Նաղդալյանը։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը հաղթանակ տոնեց Tata Steel մրցաշարի 10-րդ տուրում։ Նիդերլանդներում ընթացող մրցաշարի այդ տուրում Արոնյանի մրցակիցը հունգար Ռիչարդ Ռափորդն էր։ Արոնյանը խաղում էր սպիտակ խաղակարերով եւ պարտիայի 28-րդ քայլին ստիպեց հունգարին անznատուր լինել։ Հաջորդ տուրում Արոնյանը կխաղա Լե Վոյտաշեկի դեմ։ Tata Steel մրցաշարը բաղկացած է 13 տուրից։ Հայաստանի հունահռոմեական ոչիմ շամարտի հավաքականի 6 անդամ, այդ թվում 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն 98 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը հունվարի 27-ից 29-ը կմասնակցի Փարիզում նախատեսված միջազգային մրցաշարին։ Փարիզյան ստուգատեսին Արթուր Ալեքսանյանից բացի Հայաստանի ընտրանին կներկայացնեն Գևորգ Ղարիբյանը 59 կիլոգրամ, Կարեն Ասլանյանը 66 կիլոգրամ, Ռաֆայել Ալեքսանյանը 71 կիլոգրամ, Կարապետչալյանը 75 կիլոգրամ եւ Մաքսիմ Մանուկյանը 85 կիլոգրամ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամատություն, ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։